māyī dōngyatī dā sāyānyāyā 노다 ta lo chung na jinsu la ten lam na lam san la la hang san la wale, te ka te ina sa tanda ka ma yuwe yuwe tanda te ka de sen je tam je ka ka ma jinsu 1.7を超えておっててきてる。やついてね、庭園っていうのとも LINE でね、庭園で、1.7を超えてきて。これが夢よりね。うーん。それより時代して勉強てて、え、浪人夢をね、言うと、漢字修正授業、漢字的単語ね、教わ jāsī jī chūyō yamne tētā kū jāsī chāchū sīndi chūyō yamne tā tēnzū kūyō yamne jīdēng jī chūyō tō jīdēng chū jī rā mātē rā jāyō kēshī mū rūwa jīdēng jī chū rā mātē rā tē chū jī rā tā rā sīndi nyā rā sōng rā kā wā sī ā rā sū jīdēng jī

nyenaya gong na kawa, ma gong na kawa, dewaya gong na kawa, so su de naa saa me, chi lango na gong pe kata de chu ni, dwa, ane raa ma dwa na gong buta de chu ni, ma gong na kawa, kosa gong na kawa, so su to kosa chawa, te ting saa ku jaa ni, si ku jaa de raa, chi raa ya de kota, maa chi ya tēng dōngbīyā, rōyā tōng mātōng tāng tōng mē gāwā tē, chū jē jē sō. Wā tēng sō kāyā tāng tōng tē, tōng tēng tēng tēng māwā tōng jē bō gīyā. Tā kāyā tē, nyā tēng tēng tōng tāng tōng tē, tōng tēng tēng tēng Chū kūn tē tōng jōgā chū kāyā tāng tē, tē tōng jōgā jā chū tē tōng 가지지 말이야. 그래. 이거 통해 그 가서 어디 내려 나와 가지 가지지 임마이나요? 대대 통과. 어, 와 대지로 와. 대대 통과 통과. 뭐 다른 주마다 오지. 어, 주마 미주 두아 어디다 오지. 그래 주메타지 주메타 있다 오는 말아 봐. 파타는 있다 오는 저거 나왔다. 예, ຍອດວ່າ이ຈະວ່າເຊັ່ນປີ້ວ່າວ່າລາວຈະວ່າວ່າລາວຈະວ່າວ່າຫາຍຍາດທີ່ຄວາຍຂອງເປັນສູ່ໂຕວ່າວ່າຄວາຍຈະໄດ້ຕາບໍ່ຄວາຍຂອງສູ່ໂຕເນາະ mā mā teta reki, korani chūgā yāt, korani chūgā yāmarī, rāma nukhi chū, dūrū tārā yāmarī, rāma nukhi chū, dūrū tārā yāmarī, yās, dūrū tārā yāmarī. Chayadār mā dūrū nā mā tata, mā dūrū bā, dēbā yāmarī, mā dūrū nā mā tata, dēmbirā 타투디 시 보여요. 제가 그게 니로 제가 막 니루 하는데 니로 타투디 라우르 맞아 같이. 라우르 신이 맞아 같이. 라우신이 맞아 같이. 어 어느 가지지 들어야 되잖아. 문제 따위로 민 따서 또 이거 따서 된지 말도 대로 다 같이 민 따봐요. 저 단지 한 따다세 될 하려고 그래. rāpa yā thāra rōṅsā rāpa, yā kārsa rāpa. Tā yā rā, pīkē mūni tāpa sāngi kōrā rā chūyabhā, chūyā pīkē mē rā rā jī sāngi tāpa, kuñcī pī chūyā tīnzu, rāpa mī kī kō mī tōrā rā rā yā rā rā sāngi tāpa, chē tāpa, chē rā thāra rōṅsā rā, tā yā thāra rōṅsā, chē rā thāra rōṅsā, chē thāra rōṅsā, tī lē yā mā sāngi 제가 다시 다니엘 나무 문화가 우유를 내고 근데 뭐 나라에서 우유를 내게 그런데 우유 타도지 타도지 우유 타도지 타도지 우유를 누가 어제 방도 파고 우유 받아 나와야 되는 거지. 되게 따로 다 우유에 따라 제가 오늘 따라서 이제 가네. 어, 근데 타도지 따라 단지 pañññ dhāgay rūg, pañññ dhāgay 파워 na, pañññ paññ yu chuk rūg, va dhēr, dhēr dhēn, dhēn, samatay, samuk, dhēr, umi tawa si na dhēr, tongpaññ gitawa, dhēr paññ guy wari, 제가 어디 dhēr, tongpaññ gitawa, 주문에 시에 시로지 르 최가게 라운 조바다 데바이 조바다 라데이 조바다 신지로게 샤바르바 지데 데네 타시 라마베 타이 시로니 야마라 고조 디니 소야가 오지죠 나이 야부데 조마베 데데데 게이 무소 데네제가 바르체 조소 오데 아데 야바데 고네 소요 조바 이시 소니 조바데 지데 dīnyī jī chīmā kūngyā chōdhē, nyōrā nyōrā, nyōrā nyōrā, nyōrā nyōrā, sīmjī sāmjī jī chōdhē, tā nyōrā nyōrā jī chē kāyā tā dīnyī pā, dīnyī pā kā jē tī, lāṃ tūṋyā mī yōng chā tā yā tā yā tā wā sūndhē, yā wō wā jī kō wā 하시면 뒤에 뭐 아니 제일 전에 가지 잠을 숨어서 소사도 오고요와 제가 또 노고요와 제가 생제 단계에 전달하면도 나를 전달하되 소소 조수를 전달해 말어와 요거는 전제 단계에 전달 나라는 비상출 친구도 소또 무슨 세계에 친구도 세간 제어하고요 말인데 얘는 어떻게 예를 다니 친구는 가고 수도 있어요

mānuru lāṅsāṅ jātēṅ pēmē sāyā lāṅsāṅ mānuru lāṅsāṅ mānuru lāṅsāṅ jātēṅ pēmē sāyā sēdhiyā bāyā miñiṅ lāṅsāṅ jātēṅ dhokhaṅ sāñcīṅ tūpē jūr chūchī chēyā tēne rāṅgī dhūyāṅ lāṅsāṅ sāñcīṅ dhēbhūṅ gēshī gēmū tēmē sāñcīṅ rāngyēla pēngē pāsaṅ jīrō dēgō ngī sāyō yō tāgō chīntē chūngī bālō rā chīrā tēngē wā sū tū dēgē pē shīrō wō nian chū tā yā yā tō wā sē nā anī chā mungcāyātā dhūr bhe cilu nintō chū dhāwa chūcī bhi cēcīcī kandhār bhi bhi cēcī cīcī nī sūsī rādhīṋ chūlīṋ rādhīṋ chūlīṋ dhūr dhūr dzhō rācchāvā tā kāñjē tī sāma kāñjē tā dhīgī tī tā yāngē chēyā tī kēchī mūdhū yāngē chēyā chī sāñjē kī tēmbā dīnāni jāngvāyāma chōngvāma chūngvī tēmbā dīnāni dāgurita jāngvāyāma chōngvāma chūngvī tēmbā nīñchū kī tēmbā rāvā jīrū jāngvāyāma māchēnyā wādā nīñchū kī tēmbā dī kāngā nā sūpi kē chī kī yīn sē yīn bī dīnchōng kā yī chē rā sū rā chē rā sū rā dōbēdi tē chēngbō chīla, tsā chēngbō chīgō chīla, wā tā sēngi rīpi kē, sēngi rī chēngbō chīla, sō sē chū kē dōbēdi tsā chē yō rē. wā tā sō sē chū rīpi kē, dē sō rōng kē dōbā, nā chēngbō chō rīpi kē, dē yīng kē dōbā, wā tā rīpi kē yīng yā wō chī sō rōng kyu dhāpa che dhā kye chāma re ayo dhāpa che yinā dhī thūk thūngu chīng tsāng chīng dhā chīng tsāng sīn dhī rō dhāpa sōng yinā re ane kye che yinā dhī dhī kye chū rōng dhī dhā kye chū rōng dhā 강가에 오게 가고 저 지역에 나와 가지고 자야 되고 어디 지역에도 와 제가 몸이 있는 남자 쳐야 다들 그 도마에 있는 게 몸이 있는 남자 마셔야 돼 도마에 있는 게 도마에 있는 도시네 몸이 거니 먹어요 어 먹어 다음 친구 속에 자기의 거 비초에 친구 친구 자기 공부를 도마로 친구 친구가 나도 공부를 어 친구 어 되는 라이브 중에 다 차로 lēng shōgō mā rē tā tē kī kātī tē rā rā yī shō mē chīmbē tā chā rō lēng shōgō mā rē kōnyī jāndā rō wā chīmbē chīmbē wā chī tā rā yī shō mē chīmbē rā kē rā yī shō rā yī shō mē jāndā rō rō wā chīmbē tā nirwa yeshu chada che nangwe pyo pyo tsawo tsangu mangwa tsa shwe pe singe che sunye yuwa cho yuwa ye pe ma ya tu chon chwa che shwene nangwa nangwa ba nangwa nangwa ra tu chon chini chima ka ra tu chon ane peke de su nge namza tī kuwa chukwa ma dhī rāzi chukwa sui yinā pāngsū tī tūdhā ma bīgē rāzi yungi tā chāyī tī mā tū mā yāgu wā dhī shē sō kī tū shē mū chī dhī bīgē nā yā wā tā jī jī 대바 제예리 라존스 침대 따라 차야 가고 제야 망 제야게 파서 주도 침박이 차로를 제야 제야디 아니 대바 제예고 마대 차게 원래 송구도 어 지금 집에 군주들 대충 보여요. 그게 라디 좋아지 되게 두고 삼아세. 태 타인 대바야 동안 어 뱅고 들었다 먼저 봐서 저기 대바 yoyogi yahu jenzui, yahu tewe tawa, koran su nimaan su tu tere, sarayaya mandabu chi, sini pe, yaa lawan pe, chak tu ni, nimaan yungu su zoba, che gugu do de, raji chungan su yaa lawan gugu mandu, yahu tewe yaa lawan dhiri yo mandu, yahu koran, yahu koran de raja ti, pe, peke, tere tere yonar tere ranzu zhunga tsu kunju yagoo tse e, di tsegi yunga waga kunju di yagoo tse ranzu yu dangi kawaii na kwa ranzu nangzhu chi si kawaii na chugu yi dangi nangzhu chugu yi dangi ee... shantab diyaar deru e, se chi paa tsu tsu yorwa yorwa ānā rādhī chūngā sū thāmbu pēs. ngā dzū bā chīndrī bēnggō kī chāvā nī sū tsā rā chī thāvā pēs yā. tī chī tū ngā dzū nyamdhī bā, dāng sū tī nyamdhī, nyamdhī nā thāmbu bā. kāñjī yā rā chūngā tōng shī bō, mē māng chī dā.

대단히 좀 개선을 좀 파도 페베가나 지 공주 당원들 같이 배에 있는 안에 아마 거기 같이 같이 아니 자원은 조금도 제가 되네. 아니 주로 세다. 링어의 세다 되죠. 아니 아주 좋은 바스 되죠. 된 날에가 제네 남지 딩마 세야 제네 요어다 차게 나한테 롱바 되나. 되게 가지 좀 나네. 음 되게 때마다 시부지 빼나는 거 원래 뒤에 있는 동안 게딩 인주 기타 받은 게 chūh bērlājī chāngu chūh inā pārchū pērā kāma dēmbārī pēntāwā wā dēmbārī pēngirī ā gēdē miñchūgī dēmbārī pēngirī āsannī gūngyū yāgū kī nā shēdā gētā bēgī lāgī chī chōbī wā chāsāngā dēshirī tā yāgū chī bēgī gūngyū tēnā nāgā yā nāyī dāgī shī bānyāndārī dāmbā tēndā yāgū shūng bēgī chētā gyalon peke lamde sotu sebe yoye peke tenzo kankaro pe mune chama nyame chunga shepe te nao tenen de yaku shirade mene peke tsawa ishe pamla chudin tsawa ishe mata nanda tsawa ishe ta nanda peche mu shirade te peche mu shirade chaso ane shimba sayi ya genyengi duma donga chana ma tu peke chue che dā dā jīga tō yā gā dā yīnggō bē tēzhē ā nā tāngā tāgā tā shīnyē tēn sō tē tē ngā tē tēzhē dā rāmbā shīnggā pāwa yā tī tē sō sō rā mā yō tā tā 얘는 저거는 뭐지? 뒤에 맞아. 마치 아직 손주 쉬는 거래. 얘네 아까 땅 보여 이런 말에. 가다 팬도 이런 말에. 수 가운데 팬도 이런 말에. 산지에 때가 팬이 말 소소로 되는 거. 소소 쓰는 새야다. 이제 지금 말도 팬도 돼요 말에. 라인이 소소 소소 소소 된지 되래. 어, 저거는 뭐지? 소에 대해서 철지 송거리 세지 송거리 대응과 대기와 체신 원래 철지 소에 대해서 최소의 sonye de saji 어디 되네 자연하는 wad zayi 최대 bhagwa maa, sonye de chigwaye. Chö de sonye de susukang tu tu nyameche, chazan de nyameche, tubya mundwa dada dina nga. Nyine nyameche gozu, si sonye de dangpa chayaya. Susu chenye 어제 집에 답을 선지를 제가 제게 가요 창조제 라고 차는 가요 창조를 봐. 먼저 선지에 제가 지게 가요에 야고 차도에 게 가요가 창조인다. 시 창조인다. 지딩이 시세 창조리 시 제용제 대사로 군이나 세상의 군이나 어제 팀이가 아시아죠. 되는 자리에서 오고 오고 가고 그래. 어 저다 어 티스기 저다

chāsi dhāsi chānāpa kōma sōyatā ādi sī māchēnā yā mārā dhī, sī nāgī yā mārā, sī sēyā dhī rūpi shiāmbā rū mārā, wā dhī rē. sī māchēnā sī rū shiāmbā rū tū kū mārā wā, kōyō tū nē shī nē shiāmbā rū mārā mārā, kōyō tū kōyō tū nā tāyō nē jū nē ā mārā nē, ānī shiāmbā 가도 제야지 타다스세 저거지 용어 통거에 대해 님은 갈게요 말에 제가 뜻을 나와 잘 지어 담바 선진의 저거지 제가 음 제가 어때요 그게 신의 된수세에 대해 계속 되게 방도시 모르요 아니 신이 된수 어디 수수를 알게 돼요 수수는 알게 돼요 말도 라마도 라마 말에 어디래 제도 어신 자와데 배경 라우디 자와 신년 텐즈 세 되는 발전이가 처와 메서 바텐다 고네 아 뜻버제를 되게 냠도 체트로 바 체야지 개